passata. Sova Info. Sova Info. Od sljedeće akademske godine u Rijeci se počinje provoditi studij logopedije koji se trenutno izvodi jedino na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Zagrebu, a potreba za stručnjacima iz tog područja je velika. Stoga se na jesen na sveučilištu Rijeci planira otvoriti 30 mjesta na novom studiju logopedije. Na 16. sajmu obrazovanja održanom u Beogradu sudjelovalo je šest sastavnica sveučilišta u Rijeci. Pomorski, ekonomski, građevinski i tehnički fakultet, te fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i fakultet zdravstvenih studija. Na sajmu je sudjelovalo još 100 obrazovnih institucija iz zemalja Europe, SAD-a, Kanade i Kine. Cilj sajma bila je promocija fakulteta. Filozofski fakultet u Rijeci pridružio se humanitarnoj akciji za 3. maj prikupljajući suhomesnate proizvode, bezreceptne lijekove i higijenske potrepštine u prizemlju fakulteta. Akcija se provodi još sutra 13. ožujka od 10 do 17 sati. I vijesti iz regije, Pravni fakultet u Novom Sadu tri godine za redom nije provodio prijemni ispit na mađarskom jeziku, što je potaknulo Savez mađarskih učenika Vojvodine na tužbu za diskriminaciju pripadnika mađarske nacionalne manjine. Nakon tužbe Pravni fakultet vratio je prijemni ispit na mađarskom uz obavezu provjere znanja srpskog jezika, što je izazvalo nova negodovanja mađarskih učenika. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme, od sredine dana povremeno kiša ili pljuskovi, u Gorskom Kotaru i Lici moguć snijeg. Puhati će umjeren jugo, a pod kraj dana okrenuti će na buru. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a popodnevna od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. S ovu info uredila Ivana Brljak, čitali Antonio Piljan i Ivana Brljak. Slušali ste Sovu